siendo de cerca viene de lejos con sus historias de droga Bueno, eta hemen dugu gorkamerenen merenen lehenbiziko abestia Oi, abestionen izen burua metienez kontento dugu eta bueno, ba, aurrera egingo dugu esaioan agendarekin e, abesti hau atzean e, jarriz Ay, no mas asustes que yo no quiero, que yo no quiero y no sé lo que siento Las rosas pinchan cuando uno le duele, pero acarician cuando uno las huele. Las ruedas giran y se les olvidan que como las nubes no andan si no Las rosas pinchan cuando uno le duele, pero acarician cuando uno las huele. Las ruedas giran y se les olvidan que como las nubes no andan no mira. Ay, que me gustan las flores, yo te digo, de todos los colores que imagino. Ay, que pero es que contigo yo me olvido, se me suben los calores. Hay que me gustan las flores, yo te digo, de todos los colores que imagino. Hay que pero es que contigo yo me olvido, se me suben los calores. eta esan bezala jendarekin hasiko gera, apirilak egoita bat, gaurko egunean, eh, esan bezala jaion eh, izango dugu, jaion bimila eta amabi aldarrikatu zure orbita lemapean eh, hasiko edo deitu dutena, Bertan, ba, kamioia bosterdietan hasiko e, asiko da, aterako da Moskuko plazatik urtero bezala, eta bueno, boster e, kamioian, Mystery Train Elvisen bertsioak egiten dituen taldea izango dugu entzungai. Gero horren ostean, zazpiter dietan, e, ba, gaztetxean bertan, Los Kalerna eta Jupiter John e, talde koko dute. Eta horren ostean, amarretan, Joseba Irazoki, Laio Raser, Muturbelt, Muturbelt, eta DJ Go izango ditugu bertan. Las rosas pintzan cuando uno le duele Gaurko egunez ere, hartzungo katasulo gaztetxeak sei urte beteko ditu ere, hemendik ez orionak, eta ordu batetan hasiko dute eguna, edo astearre dute eguna, eta ekitaldiarekin hasiko dute, horren ostean ordu bitan, bazkaria izango da, amarre euroren truk, amaskar, makutxo eta sorginen izango dira, egon dira salgai, eta sarrerak, eta ondoren, ba, jokuak izango dira, arratsaldean zehar zazpietan trikipoteoa eta amarterdietan kontzertuak izango dira gaztetxan bertan. Alerta gorria, selekta estepi, masta, batzun sistem, itzartu, e, eh, eh, berbena eta eta hori izango da gaurreko egun edo egitaraua eh, oi hartzungo katasulo gaztetxan. gaurko eguna ere bai, ba, senperen e, eh, presionaldeko eguna dugu, amaik aterdietan hasi da, kale jira senpereko karriketan zehar, eta ordu biterrietan bazkaria izango dute, ondotik ekitaldia eta kontzertuak, Don't Save the Queen, Eonger eta ekintza taldeak izango dira senpereko presoen aldeko egunean. horrekin e, jarraituz, agendarekin, ordu bi, apirilak hogeita bi, e, biharko egunez, udaberri festa izango da urruñan, e, urruñako udaberri festa, amaikatan hasiko da, entzerro txipiarekin, amabitan zintzur bustitzea izango da, bertxolariak, trikitilariak eta txalapartaren laguntzarekin, ordu batetan, ordu batetan, zikiro gitarte, zikiro gitarteko jatea. Kantuak eh, kuskurtu txarangarekin izango dira, zazpi ororen truk. Ah, eh, gero lauetan e, behi bingoa izango da. Pentzearen zatia segurtatzeko txartela iru eurogatik. Gero bostetan e, sari banaketa izango da, ikastolako aurrak kantuz mm, eta mutxikoak, eta egun osoan zehar laborarien merkatu txikia, taloak eta ostatua izango da. Txin Gudi Paradise Rigi Festivala izango da endaian, hau eh, bertan I and I Liberty eta Son taldeak, Ras Miguel Antafari taldea, Txin Roots Band, Sound System Equal Brothers, Funda Club, What Attack, ba, talde jo guztiak izango dire, <laughs> ba, zerrenda luzea da, eta igual ez ditut oso ongi esan, baina, bueno, hori ba txingudi paradaiz riki festivala endaian. Bueno, eta amaitzen joateko, apirilako eta amarrean, mojito gaua izango da, azia kultura elkartean, irungo azia kultura elkartean, haue amarter dietan hasiko da, eta azkenik, ba, ja maiatzak seieraino joanez, ba, mustro antzerkia izango da landetxako auzo elkartean seietan, pentsatzen dute lakasita gaztetxeak, ba, e, berurte betetzea, hau da, zazpigarren e, urte urrenarekin batera egiten ari den ekimenen artean, auzo antzerkiare dagoenez, ba, hoien artean, ba, antzerki ezberdinak e, topatzen ditugu, eta hauen artean, ba, hau egon daiteke enago baina baliteke baietz. Train ride sixteen coaches long. Train ride sixteen coaches long. Well, that long black train drop my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby. it never will Train, Onako hau du Mystery Train Elvis Presleyen eh, abestia, izan ere hau da kamioian, jaiongo kamioian, joko duen eh, taldearen e, izena eta bueno, ba, talde honek Elvis Presleyren e, abestien bertsioak egingo ditu. Beraz, e, pixka bat ambienta sortzeko, ba, olako abestiak izango dira gaur irungo kaletan zehar. Train, train, aldetik e, gogoratzea orain 15 minutuko HDena hartuko dugula guri irratiak eh, berriak eman ditan eta 15 minutu hoien eh, ostean, hau da ordu bat ala horren gutxitan hementxe ukiko gaituzue, ba jaion drogak eta gorka meren kantautorean inguruan mintzatzeko. Hori guztia eta gehiago, esan bezala 15 minutu barru orain arte. Si dauku, iruñetik etorri zaukun Bixente Serrano izko erakaz. Hordirik jakin minez, eri... Antxeta irratia, larogeita mar, puntu bos. Ostiralero, antxeta irratian, zortzitatik bederatzitara, a Jack Punsayoa. Jack! Desde el Piedritas, para toda la gente. roneando, roneando. Vamos. te mira de reojo, te mira mogollón. El camarón del paseo Colón te mira de reojo, te mira mogollón. y Aiaka lazar eta gumorro jartu Zure pozo Por dentro ditugu Ordaintzen ez que hemen itzik que du Dirurik ez baduzu, que ez duzu Bueno, también gaude berriro ere bueltan, gaurkoan esan bezala ba, nahiko plastada emango dizuegu jaion e, kontzertu ibiltariarekin, Izan ere gaurko egunean jaion eh, gaztetxa, lakasita gaztetxak irungo Moskuko plazatik eh, abiatuko den e, ba, martxa do izango dugu, bertan kamioian e, Elvis Presleyren ba, bertxioak entzungo ditugu, Eta, bueno, ba, horren inguruan, mintzatzeko, jarriko dizu egun horrengo grabazioa, e, eh, antxe eta irratiko aitorrek e, june, lakasita gaztetxeko kideari, egindako elkarrezketatxoa izanen dugu. Bertan, ba, gaurko egunari begirako, zenbait puntu ukituko ditugu, eta horren ostean bueltatuko gera, zuzeneko konexio egiteko. Baina, bueno, horrengo zentzun eta gozatu informazio gehiagoz. Jona, ekarri zurea jona, ekarri zurea mona Zatoz dantzatzera, zatoz gaztetxera Kale jok batzera, guztiok batera Ba, mutorrean june dugu, kaixo, egunon, eh, arratsaldeon june. Arratxaldeon, aita hor. Bueno, jaion, e, besta, gainera urtean eh, ba, berezia, bederatzi garrena, zazpiga urte betetzen ditu irungo lakasita gaztetxeak, eta aurten aukeratutako baleloa aldarrikatu zure orbita. Abiatuko gara hortik, nolatan izen hori? Ba, pixkat bueltak ematen hasi ginen, abertze gain nahi genuen hartzea aurten jaionak, Eta okurritu zitzaigun beti estralurtar bezala hartzen digutela iruren, eta azkenean bagai horre eta hori garatzea erabaki genun. Ba, gure leku hartzeko kalean, eta bai irunen ere. lekua hartzen urte zu urte, aurten bederatzi garrena, eta larun bata ontan, esan barra dugu, ba, bosterdietan abiatuko dela, e, jaion besta, irungo ordanibia plazatik, ez, Moskutik. Hore, ah, mhm. bai, Nole... Bai. beti bezala. Bai. Hore, beti bezala, bortero bezala, nola izango da egun hori? Ba, hasiko gera bosterretan zuk esan dezun bezala e, Moskutik, eta pixkanaka pizkanaka San Juanera igoko gera, hor sorpresatxo bat daukagu, Eta gero, ba, betiko moduan, hasiko da, kontzertu bat kamioiaren gainean, lakasitaron. Irun guztia kolorez betetzen, urtero bezala. Eta urten gainera, Elvisen bertxioak eukiko ditugu. Uh -huh. Hore, zemar nuen, eh, bueno, horre, kamioiaren gainean, Elvisen doinuak eh, izango ditugu e, Mystery Train delako taldearen e, eskutik, baina gero ja behin irungo lakasita gaztetxera e, zaretenean, edo elzen garenean, bertan, ba, kanpokaldean, e, kontzertu batzuk izango dira, e, bueno, arratzaldeko aurrera, ez, gutxi gora bera. Bai, hori da. Ba, iritsiko gara lakasitara, eta hasiko dira taldeak jotzen, izango direnak Los Galerna eta Jupiter John. Eta hori, ba, giroa ordu hasiko dala kasitan, gure orbitan, <laughs> azkenean. <laughs> Orbitarekin jarraituz gaueko amarretatik aurrera, horre Joseba Irazoki, Laio Razer, Muturbeltz, eta DJ Gum, benetan, bueno, eguna borobiltzeko besta kontzertu eh, ezin hobea. Hori da, behar, Ba, jakingo ez, akasitan ba, beti kriston giroa sortzen da egun horretan, eta espero dugu ez egitea, baina nik uste kriston direla, eta mereziko du la pena. Mhm, Noske baietz, eta gu bertan ere izango gara, eta entzuleak animatzen ditugu, e, ekimen honetan parte e, hartzeko gazte, gazteak bakarrik ez, baiz eta bai aurrak eta alduak gomidatuak daude, ezta? Denek daukatelekoa alakasitan. lakasitan. Mhm. Ba, oso ongi, June, guzti horrekin e, gelditzen gara, mi esker gurean izategatik. Bai, eta zuk ere aldarrikatu zure orbita. Noski baiet. Lakasita <laughs> gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza lakasita.org lakasita.org They. telefonoren beste aldean, espero dezagun limo jokitzea. Gau pali Kaixo? Kaixo, entzuten gaituzu? Bai, ondo entzuten gaituzet. Oso ondo. Haupa, haupa, guardian. E, guardian, bai. Buen, orduan, zer e, e, gaztetxean zabiltzator prestaketetan, ez? Bai, a, ba, goiz osoa, bueno, e, eh, jaio, aspaldiko prestak eta du, baina nahi da, pues, azken astean eta bat ez ere aztota gaur, ba, egen gazitxan jendu mordoa abil, gauta bat da besti eta hori badena prestatzen gaur ratxaldean, pues, jaion eta zizultatu alizateko. Eta orduan, e, bueno, hemen agenda eta egon gara eh, komentatzen, eta horrerien arira pixkat ez dakit antolak, eh, antolakuntzari dago kionez, e, zer moduz izue euriari begira eta bar. Bueno, ba, atzua asamblea, nera baki denun euririk ez duela egingo, <laughs> nera, oiz, ez? Eh? <laughs> Eh, ez dago, ez dago arazan dirik horrekin, nik uste eugendik prestetatuko gaitula, eta animatzea, inorrez galitzea etxian eh, e, putiaren beldur. Bera, zoren ere, kaleak okupatuko ditu, ez eta euriak ere gurekin batera okupatu igual eta bueno ba em horreri begira pixkat eh, ez dakit edukaldetikan ez du asko ukitu baina bai komentatzea bai pixkat urtero esaten duguna baina e, zergatik handen 9garren jaion eta 7garren e, eh, urte urrena gaztetxarena eh zaitut pixkat erdipurdi bai. eh galdetu idazu pixkat zuaren inguruan E, nolatan iten e, gaztetxearen zazpigarren urte aurrena izatea eta bai. behatzigarren bai. jaion? Ah, dos, ados. E, eh, bueno, ba, jaion antolatu zen lendabiziko aldiz, gazteak bizirik antolatu zuen, eta izan zen diskat, e, kaleak herribindikatzeko asmoz, antolatutako jaialdi bat, aldi ere bai, e, garai horretan gaztetxerik ez eta pues bi gauzan zeuden, ez, gaztetxearen gara eta baita ere kaleak okupatzeko behar ardun. Lendabiziko urtean, eh, esan bezala, gazte asambleak antolatu zuen, eta bigarrenean, e, pues, lendabiziko arrakastan dile izan zuen, ez, erabaki genuen berri zere antolatzea, eta orduan okupatu zen gaur egun akasita gaztetxea dena. Mm. Orduan, e, pixka bat, bilakatu da, pues, e, jarraitu aldarrikapen hoiekin, bilakatu da ere baino alabait, gaztetxearen urte muga ospatzeko eguna, eta azkenean bai, beste urte batzutan egin dugun bezala, eta nola baita urtero egiten dugun bezala gaztetxe, eh, gaztetxearen arrotasuna aldarrikatzeko eguna. Bueno, ba, horrekin e, eh, gelituko gera, ez dakit eh, azkenik jendia animatzeko azkenitz batzuk ematerik baduzun? Bai, ba, ega hoxe, esatearena bosterritan atziko dela jaion Moskutik, eta esan bezala atzo erabaki denu neuririk ez zula egingo, beraz, hmm. ez guztia gotea hor puntual, e, kriston jaia ezagutzen dutenek e, badakite zenolako giro egoten dira, eta ezagutzen ez dutenek, ba, benetan ez direla bamutuko etortzeaz, e, sortzen den giroan gatik, bai, e, ibilbidean zehar, eta baitare gero gau aldean gaztetxan bertan. Bueno, ba, eskerrik asko eta animo azkeneko prestaketekin, eta, bueno, espero duguan elkarrik ustea, Moskuko plazan. Bale, ba, mi tuei eta musu handi baten Bai, berdin, aio. Aio. ko gana duwe ira beste kopres kanza jea gu go kara ardigalduwe calle estoratu te ollascoa pero tute artaldea nora se algo sais tute imbatea ba, ardi aldua izena du, eta, bueno, ba, inspirazioen zipaia izan da lehen entzun duguna, ba, oso ongi datorkigu xuban eta inigoren eh, kasuetan, eta, bueno, ba, hau izango da, esan bezala, ba, saio amaieran elkarrezketatuko dugun kantautorea. Bien bitartean, e, e, utziko ez aituztet, gehiago, ba, ardi galduek abestearekin Música Gure neurri, boin bat herri, kirolari, nosko gau pasakarriak, dopina manen. Gara, ardikaltu egu gara, ardikaltu egu gara, ardikaltu egu gara. eta esan noizko ba, gabeko gau pasak eh, horrekin lotuta aipatu lehen aipatutako moduan drogen inguruan mintzatuko gara gaur hemen e, antxeta irratitik eta bueno hartarako aitorrekin egonen gara e, ba, horren inguruko zenbait aspektu edo ba, modu soziologiko batean edo aztertzeko asmoz Eta, bueno, ba, hortara, hortara sortuko gara, e, gara bertan. Beno, eta ez da harritzekoa pentsatzea abesti hau ba, kortatu bueno, egin zuen eta ekizuen moduan ba, Fermin eta kideak ere irungoak ziren eta bueno, ba, mierda ez eh, ziudaz abestia eh, abesteko ba, erreferentzia ona izan daiteke irun behar bada Naiz, eta bueno, ez, ez dut inolako erasorik egin nahi benetan herri divertigarria da eta bueno, jaion horren adibidea da Baina, bueno, horren e, eh, arira, itzain duguna da, ba, ez drogen inguruan, e, ez da, tikan kontsumitzen ditugun drogak, zelbururekin, zenolako mm, e, eh, irakurketak eukiditazken e, droga bat obeste kontsumitzeak, Eta bueno, ba, ba horren inguruan ez egingo dugu hemen e, hemengo elkarrezketa hontan 20 minutuz egongo gara, ba gai honetan e, gai honen inguruan hausnartzen. Azpururekin, e, bera drogen inguruko liburu bat jazten ari da, eta, bueno, hemen gaude, ba, justo horren inguruan hitz egiteko, enik eta behin kaixo aitor. Kaixo. Zeratik uste duzu e, gaztek eta, bueno, jendeak ere orokorrean, arrazo jukiditazken droga bat beste kontsumitzeko? Bueno, e, drogen kontsuma e, teorizatuta dago aintzinatik, edo, edo, bueno, denbora ez dakite eh, urte pilo bat, eh, duela mende bat edo froizeke eh, hitz egin zuen honen inguruan, e, eta bueno, zentsu batean ba-, nik bat egiten dute berak esandakoarekin, ez? Hau da, e, e, gizakiek animaliak ara, e, dauzkagun e, instinto hoiek edo e, kaltegarriak gure buruentzako diren e, kaltegarriak e, eh, instintoiek nola baite eh, erreprimitu edo kontrolatu behar ditugula, horretarako, ze azkenean e, ez dakite, impulso hoiek edo e, espeziaren iraupena e, kolokan jarri dezakete ere, horri aurre egiteko e, kultura datu genuen, oda gure artean e, bueno, ba, iraupena bermatzeko edo gizartea bera bermatzeko, kultura datu genuen, baina kultura alde hori alde on bat dauka, kulturaren alde ona hori da, e, nolabait e, gizartea egotea edo elkar bizitza errastea lortzen duela, baina bestalde e, gure barnean dauden e, instinto batzuk saieste saiestu nahi ditugu kulturaren bitartez eta kulturak ez ditu erantzun guztiak eta askotan eh, ba, eh, kulturak ere eragiten duen e, ondo ezin on, ondo ez hori borrokatzeko edo aurka egiteko droak erabiltzen ditugu eta kultura gehienek erabili dute e, drogaren bat, edo droga batzuk bintzat, e, eh, ba bueno, nolabait e, kaltegarri den e, kaltegarriak diren gauza hoiek bideratzeko, kontrolpean e, edukitzeko, eta gainera e, modu e, e, modu positibo batean. E, gaur aldiz ikusten duguna, segurazki ez, ez dauka inolako daukagun droen kontsuma e, eh, ez daukagu ez kontrolik e, eh, oien gainean ez, ez e, drogen kontsumoaren helburuarekiko. Azkenen e, mare magnun bat dago e, drogen kontsumoarekin kapitalismoaren barnean ematen den e, kontrol eza hori eta e, jakin behar du gainera gaur egun daukagun eh, harreman e, horiek, drogekin dauzkagun harremanak e, gizarte honetako harremanak dira. Ez, dela egon eh, beste gizartetan gaur, e, gaur egun dauzkagun harremanak beste beste gizarte batzuk drogak erabiltzen zituztenean nolabait e, froga akatz prozesu bat egon zela edo gizarteki e, drogen kontsuma historiaren ondorio bat izan dela eta gaur egun badirudi drogak e, gizartearen aurretik doazela, ez? Eta geroz eta ba, horrek ere badauka harremana eta zer ikusia e, kimika industriarekin, industria kimikarekin. Baina, bueno, nik uste e, argi dagoela drogak hartzen ditugula ondo ez bat daukagulako, baina kontua da ondo ez horri nola egin behar digun aurre. Eta orduan helburu hien artean zein da zuk uste drogak eh, kontsumitzaren eh, helburu nagusia zer da bilatzen dena e, espide kontsumitzerakoan edo kafesne bat e, kafesne bat hartzerakoan. Eta bueno, erantzun e, erantzun erraz bat dirudi drogaren kontsumoak e, arazo sailak eta komplikatuei aurre egiteko baina e, telebista, pornografia, e, oporrak, e, turismoa, kotxea, e, eh, bideokontsolak kapitalismoak erabiltzen dituen e, e, tresna hoien testu Ez, ez dira, ez da drogak txarrak dira, baina bestea, beste dauzkagun, beste tresna, bueno, gure ondo esari edo e, aurre egiteko dauzkagun beste tresnak onak dira. Nik uste testu berdinean sartu behar ditugula, eta drogai kritika bat egin behar badiegu, e, eh, testu inguru horretan egin behar dugu edo bestela ez dauka inolako zentsurik ez, ez, ez dakit ez dugu kristauen moduan pentsatu behar hau da gizartea ondo dago baina bueno arazoak daude alkoholismoa, mania, baina berez eh, gizartea ondo dago ez e, drogekin arazoak ditugu gizartearekin arazoak ditugulako lako drogek ez, ez dira satan izatu behar ez dute gure gainean eragiten e, zeo, e, ezoiko zeo zer ondo ez hori gizarteak eh, eragiten du eta gizartea da aldatu behar duguna eh, eta bueno droga drogak nola kontsumitzen ditugun ere baina batipat eh, gizartearen ikuspegia galdu gabe Orduan, e, kontestu hortan kokaturik esan dugu ez, e, kontestua garrantzitsua dela, beraz, e, esan daiteke ba, interes politikoi begira ere kontsumit, kontsumizioa al, ezberdin edo aldatu egiten dela, hau da, drogak interes estrategiko baten gatik e, eh, saltzen edo kontsumitzen direla? Bueno, nik, eh, hemen, e, e, nik uste, hausnartu behar dugula, bueno, bi aldetatik, ez? Ka, e, drogek nola erreproduzitzen dituzten edo nola ugaltzen dituzten kapitalismoaren baloreak, E, hau da, e, nahi dudana orain, bai e, egoera zikikoa, bai e, lagunak ez, azkenean moskortzen gara, eta bapatean guztiok gara lagunak, Urrengo gunean e, ez dakigu arazoren bat daukan, e, zure zazilaguna edo ez, baina, bueno, momentu horretarako balio du, e, eta gero e, sortzen diren harreman interesatu hoiek, nolakoak diren, nik uste, e, drogen kontsumak gaur egun, e, kapitalismoak e, sustatzen dituen balore horiek e, ugaltzen dituela. Individualismoa, e, isolamendu soziala, inkomunikazioa, in, komunikazioaren garaian, inkomunikazioa garaikide, ez? E, olako gauzak e, ugaltzen ditu eta indartzen ditu. Eta baina bestalde, pentsatu behar ditugu, pentsatu behar dugu hori, lehen esan dudana, ez? Drogak e, bakarrik direla kapitalismoaren beste eh, fenomeno bat. Eta atxo adibidez egon nintzen, bueno, e, eh, itxaldi batean, eta, bueno, e, preso batzuk e, aurkezten zuten, e, edo planteatzen zituzten, e, telebista, telebistaren, e, telebistak eragin zuen e, egoera berria gartzelaren barruan, ez? Bapatean e, eh, jendea e, barruan geratzen zen e, telebista ikusteko eta e, gartzelariek eta gartzela bera ba, sustatu zuen jendeak ba, hori, ba, e, telebistak edukitzea ziegan. Eta, bueno, drogek azkenean hori, hori eragiten dute ere, ez? Ba, bakoitza bere bere mm, atxur pertsonalean egonda, e, e, guztiok diren eh, arazoak e, tratatzea. Eta, bo, bizkate, igual eskematik peskat ateratzen ari nahiz, baina em, zer uste duzu, zer deritzozu gure arteko seksua harremanen eguneko handi bat e, drogetan oinarrita bintza eta uste duzu horrek e, seksua erlazio erreala edo salma sortu ez dakila, edo beste modu batean ere ikibarra. Gure ligatzeko modua bada, astebururo ateratzea, sekulako mozkorra hartzea, eta ligatzea, ba, segurazki gure harreman sexualak ez dira bat ere onak izango, eta ez dira onak izango. Azkenean, e, dauzkagun orokorrean, de, dauzkagun harremanen izlada direla, ez? Ze, azkenean, ze da, eh, ligatzen dugunean, e, zein da gure helburu. E, e, isolamendua purtzea eta beste batekin beste pertsona batekin nolabait konektatzea edo bata bestearen gorputza erabiltzea edo mm, edo benetan emoskortzen garenean eta ligatu nahi dugunean ze zen nahi dugu harremanak edo e, aiz, e, isolamendu hori apurtzea Orduan pixkat parrandarekin jarraituz eta gabarekin askotan drogen espazio duguna delako e, posible drogarik gabeko gau pasa bat egitea? Posible, posible da. E, nik egin ditut behin baino gehiago eta baino kontua da. Drogarik ez baditu zu hartzen ez duzula gau pasaren beharrik igusten askotan. Hau da, zure gorputzak hitz egiten du, zure gorputzak esaten dizu etxera joan behar zarela atxeden hartzera. Eta kontua da, e, drogen, drogena berriro ere ez dela sustantzia arazo bat baizik eta harreman eh, harreman arazo bat eta eh, jaia horrela e, ulertzen badugu naiz eta horren inguruan ez dugun pentsatu ba bueno hau pasa gauza nahiko normala bezala ikusi dezake baina berez ez dakin niretzat adibidez edo nik uste gehi, jende gehienentzat drogarik gabe gau pasa bat egitea lan egitea bezala izan daitekela ze gorputzak bere ritmoak ditu eta momentu batean ez baduzu engainatzen e, drogen bitartez esango dizu atzena behar duela edo era mm, on batean edo txarrean eta batean agian no delitu zaitezke ez dakit eh, batean orduan e, nik alderari buelta bat emango nioke eta galdetu beharko nuke e, zergatik egin behar dugun parranda e, jai, eh, zergatik gure parranda mota e, gau pasan klabe horretan e, luertu behar dugun ez e, modu osasuntxu batean ba ondo legoke baina gaur egun ez, ez daukat oso argi gure erregimen militarra den astean zehar lan egitea eta azte parranda egitea e, igandean e, leher egindagotea eta la, e, astelenean berriro lanera joatea buru, bueno, hori nahiko deprimituta. Bueno, eta ardoina gau balde batera utziko dugu, eta bai, ez zentratuko gara berriro drogetan konkretuki, Eta lehen bizkat, zegatik legitimatu daiteken droga bat bestearen gainetik. Esaterako zegatikan e, publikoan eh, ba, alkola edan daiteken, eta e, are gehiago eragile gehienak e, patrozinatzen dira alkola mirez, ikastolak barne. Eta nola ba, arraia bat sartzeko komunderaino sartu behar dugun, naiz eta ondoko guzte jakin ba, begietatik e, kanpo egin barra den zerbait da, naiz eta beste droga bat izan, eta bueno, lako bila adibidez. Dola, zegatikan gazta bat drogatzuk publikoan indaitezke eta beste batzuk ez. Hori, azkenean, e, prozesu kultura, bueno, alde batetik, estatuaren boterea, eta bestetik, eh, prozesu kultural baten ondoria da, ez? E, alkola oso antxinako droga bat da, orduan bere mm, kontsumoan nolabait ibilbide oso luzea dauka e, gizartearen barruan eta bestalde estatuak e, nolabait nolabait zilegin du e, legalizazioaren bitartez e, drogaen droga kimiko hoien e, do droga berrien e, bilbide askoz motzagoa da eta askoz ilunagoa e, legalizazioa egon delako erdian interespilo bat e, e, daudelako erdian baina nik uste bat ipat eh, kontu kultural bat dela eta e, hor badagoela ere industrializazioaren da ere ez eh, alkola ekoizteko ez da beharrezkoa gizarte ultratekniko bat eta aldiz droga droga berri asko e, e, e, edo ekoizteko sistema komplexu bat behar da eta horrek e, eremu gris eta ilun ugari usten ditu, naiz eta gaur egun e, edaten dugun e, alkohol gehiena e, kimikaren e, eskutik etortzen den. Baina, bueno, nik uste hori badagoela ibilbide historiko bat e, normalizatzen duela droga batzuen edo besteen e, kontsumoa eta bestetik badaudela botereak azken finean e, e, egiten duela droga, droga batzuen alde edo besteen alde eta kasu honetan argi dago alkolaren e, kontsumoa epe oso luze batean edo bueno, edo modu esapropos batean oso kaltegarria izan daitekela hain kaltegarria edo ez dakit edo kokaina edo beste droga bezain kaltegarria gutxienez ez Eta uste dut, e, eh, bizibiliz, oza, bizibilizazioaren aldeko, aldeko azara edo ez? Ez dakit, ez dut pentsatu. Ze, ba, agian, ez dakit, agian ez. Ez dakit, ez eh, balore intrinseko onbat ikusten jendeari, jendeak e, marra bat sartzeari. Ez dakit, e, bakoitzak jakingo du zehingo duen. E, a ber, nik esaten dute, ez dute esaten puntu moralista batetik. E, oh, itxusia da marrak sartzea umeen aurrean. Segurazki ume horiek e, urtetan, amal urtetan marrak sartuko dituzte ere. Baina, bueno, normalizazio horren beharra, seguraz, ez dakit, agian normalizazio horren beharra daukagu, baina nik behintzat ez dut egingo horren alde. Egin nahi duenak, egin dezala, baina ez dakit, eh, drogen, niretzako drogen ez beste beste ardatz batzuetan mugitzen da eta eta ardatz horietan mugitzen naiz, baina ez diote zentsu baten ez diote zer askatzailerik ikusten e, droga publikoki sartzearen e, e, normalizazioari. Ez, da, ez, dio, dut uste txarra izango denik, ere, ez dut droen baina berez askatzailea edo niritz, nik ez dute ez dut ikusten larrikatzeko beharra hori drogen drogak existitzen dira eta jendeak erabiltzen ditu, naiz eta ikusgarri izan edo ez. Drogak errealitate bat eh, dira bere beraiek berez daukaten pisuagatik e, gizarte honetan eta Bueno, bagian, ez dakit, gizarte mailan osasuntxuagoa izango litzatekeela ikusgarria izat, e, egitea izkutuan eduki baino. Segura eski, baina nik ez dut, nik ez dut horren alde egingo. Mm gauza personal bat da, ez besterik Eh? Eta bueno, ba, ba azkenikan ez egite agurtzea beste gelditzen Google gelditzen, gehiago gehitzerik baldin baduzu, ez dago zuaintzat. Bueno, eh chapa mm, hau emanda gero, esan behar dut eh Txapa honekin bagarrik ezo gainetik e, landu dugula kontua, ze drogen eh, kontua e, ez dakit e, implikazio gehiagitu. Eta bestalde, Nik uste, drogekin e, erabili behar dugun e, behin ere azpimarratuko dut. E, drogekin erabili behar dugun eredua edo, edo kritika eredua, da HTA edo beste hainbat e, gauzekin egin duguna, ez? Ez da kontua, ez da HTA kontua, ez da ez dira droga, kontua ez da ez dakite bortizkeri poliziala, kontua da e, ze gizarte mota eraiki nahi dugun eta ze gizarte motak eh, eraikitzen dituzten gauza horiek. Eta segurazki gure gure gizartea edatzeko ba, gustuko ez ditugun eh, gauza batzuk erabili beharko ditugu e, baina kontua nola erabiliko ditugu hori osasuntzu egiteko eta drogen kontua hori da nik uste drogak egon direla gizarte guztietan, egongo direla gizarte guztietan, baina gaur egun daukagune kontsumo eredua ez dela baterea proposa. Eta gure gure buruari kaltea egiten diola e, mesede egitea baino. Eta nik uste drogak e, modu mesede batean erabili behar, behar ditugula. Eta hor dago erronka ere ez, kritika Erronkaren alde bat da, baina gero zen nolako erabilpen moduan nahi dugun ba, e, Beste e, gizarte baten barruan eta beste gizarte bat eraikitzeko Bueno, ba, ez da lan makala eta gira zen e, hausnartzekoa denborarekin eta behar bada azte bat hartu barko da parranda beharrean aguztia pentsatzeko Baina, bueno, hartu, hartu barbat imoda hartuko da Eta, bueno, ba, besteria ja orain bai, agurtzea, Eh, eskerrik asko zure guztien gatikan, eta, bueno, ba, beste bat arte. Bai, beste bat arte, eh, eskerrik asko zuri txapa pairatzeko. <laughs> Urrian zazpian antxete irratian estrenu mundiala. Metal garrasia. Yeah! Musika. Berriak. Euskara fails. Akatsugari. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko bederatzietan, laurogeita bederatzi.zazpi FM. izan da entzun zutena drogen inguruko hausnarketa guztia, ez da egia san e, gauza harina, baina, bueno, bintzate, eh, ba, ba ez, e, burrengo parrandak beste modu batean planteatzeko aukera ematen du. Alma salto nivel, Eta arain eh, berriro ere gure agendara edo erratsaiora itzuliz, ba azkeneko punturaino iritsiko gera, izan ere orain eh, ba, gazte sortzaileen eh, txokoan sartuko gera, eta betan e, meren kantautorakin e, izango gera, hemendik minutu batzuk barru, Horein, eh, hacemos nuestros anos, abestiarekin utziko zaituztegu, a, ah, besti hau e, eh, eh, bakutsadura edo poluzioan ingurukoa da, bai eta, bueno, e, eh, botere eta korrupzioan inguruan, eta, bueno, ba, abesti honen ostean, ba, gorka amerenekin egotea esperoko dugu. En dirección saludo flatulento. Alcemos nuestros sanos en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. No quiero un mundo verde, Poblando de seres grises incapaces de pensar incapaces de ser libres, la estupidez humana, cuanto de largo mide, cuánto más le engañas, que le engañes más te pide. La dignidad hoy vaga hacia la incertidumbre y se nos cae la baba, andando en la servidumbre antes arrebatada. Alcemos nuestros sanos en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. Alcemos nuestros sanos en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. Al calentamiento, al calentamiento. parece lo más práctico. Si la tierra amada ha de ser destruida, si no hay más remedio, ya no queda alternativa. Hay que ser rápido, que sea violento, que nos lleve el viento, poder empezar de cero, empezar de nuevo. asmo digitala lagunen artean Egabait ez da bai da paregabea ederrau paisaia Egurkiz pipik zelatuak barra barra Mozkura online oraindikan ez dugu lortu e, eh, gorkarekin eh, kontaktatzea, baina bueno, e, denbora egiteko komentatuko duguna, orain e, bueno, e, asko jekingo duzute dagoeneko, baina bueno, eta gainera chapela urrezko txapela saio hasieran e, lakasita gaztetxari eman dugu, baina gaur e, pentsatzen dut e, txapela banatzea tokatuko zaiola gaztetxari, izan ere mobutu e, e, ba, eta kidea e, dena, ba, audientzia nazionalean egindakoa benetan ba, e, etxalotzekoa da, izan ere, bueno, ba, eta kide hau ba, audientziara joan behar izan du, ba, fiskaliak, laro gehi, bat urteko kondena zigorra ez nahi diolako, ba, buelta ziklista batean, ba, iru guare zibil hiltzagatik e, ba, kondena hori jarrena nahi diote, hau izan zen mila bat zirun eta lauro gehi garren urtean, salbatierran, eta bueno, ba, horre ba, audientzia nazionalean ba, Argentinaren e, ba, futbol taldearen kamixetarekin <laughs> agertu da, justo ba, dakizun bezala horreko astean Argentinak eh, IPF espropiatu egin du, eta Espainia horren aurrean ba, guztiz e, eh, bilutsik eta utzi du, Eta bueno, ba horren aurrean Kristoren ez, e, muturrekoa eman diola, ba mugutuk e, guzti guzti eta eta gainera gutxi izango balitz e, bezala ba, ba bere audientzia nazionalaren e, aurreko ba konpadezentzia do ba gora Euskal Herria askatuta oihukatuz bukatu zuen eta argazkian gainera o lasai ikusten zaio beraz ba hemendikan ere e, ba, txalo zaparra da bat zuretzako eta gola Argentina zuriaren laguni Ezan egon gougari Zenbat gudari Aita mazatozte bila Arren bai gorrira Ardi baltzak ez du janez hemen gara poli gitarrak azpertuko gara nekez ardi baltzak ez du biderik bagonar janez hemen gara poli gitarrak azpertuko gara nekez dago hartzagi, zuzenduko gaituenik aginte orori uko mendian gora horro pasatia, eldu gara azken Baina eta haiek eta sariak banatzen eh, hasi garen, ba, segituko dugu sariak eh, banatzen, haren goan eh, bestelako sari oso ezberdin batera joko dugu. rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Hau dugu rata de dos patas, saria hau berandu bago izan oida, baina, bueno, pixkate eh, aurreratuko dugu gaurko saioan. Hau dugu, ba, izan ere astean zehar, ba, hankasartze edo edo makarrada da handiena egin duenari ematen eh, diogun eh, saria eta gaurko aste hontan ba dudari gabe ba esan bezala taren esan dugu moduan ba mm, e, Espainiako monarkari e, emango diogu oso ezaguna egin dira bere hitzak eta oraintzen hemen entzongo ditugu momentu batean Kulebra Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor y ¿eh? agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis, mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y, estar aquí tanto tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. ver. entzukungo estás berrira él. esaten duen, ez da digula batzu oso argi gelditu. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor. y Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis, mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir y gracias por vuestro interés estos días y, estar aquí tanto tiempo. Ba, ikusten duzuen moduan, eta, bueno, entzuten duzuten moduan, em, no, e, gazteleraz ulertu ez zuten entzako, sentitzen, sentitzen dugu, baina Espainiar estatuko erregeak ez daki espainola ez den beste hizkuntzarik, Eta, eta, bueno, ba, gazte, bo, errege honek ze gazte, zarra dago oso zarra. Ba, e, erregeak e, barkamena eskatu du, bere, bere, bere mendeak eta mendeetako urte guzti hauetan. Eta, bueno, ba, YouTubeen bere arpegiak usine balin baduzute, ba, benetan arpegi interesarria jartzen du. Eta, bo, ez dakite, ez dakizuen entzako, hau guztia izan da, ba, e, Espainiare estatuko erregean, ba, elefanteak eizatzera jun, e, juten da normalean, eta azkeneko hontan ba, harrapatu egin zuten, eta bueno, barren artean e, kristoren e, barrebueloa edo montatu da medio guztietan, eta horren aurrean e, ba, behartu ikusi du bere burua e, olako aipamen bat egitera, Beraz, ez e, errege jauna barkan, barkatu hitza erabiltzen ikasi duzulako. Porque rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo inútil, llena del infierno. Cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela maldita Bueno, eta hau izan da gure eh, sariaren banaketa, beintzat ez badu zute zuek proposamenen bat eh, emateko, bakizuen moduan antxetamina arroba gemail.com imeiera mezu bat bidaliz, edo eta telefonora deituz, gurekin kontaktuan jarri eta proposamen oro onartua dago hemen, e, orain entzungo duzuen zenbakiak dira ba, deitu beharreko telefonoa eta bestela ba hori antxetamina gmail.com Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.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 En este mundo nadie se morea de hambre, porque no había políticos, policías ni alcalde. Las puertas son de paja, redondan las ventanas, y los reyes cuelgan de las casas Y es más que nadie y todos tienen comida. No hay universidades ni secretarías, la gente solo aprende lo que le enseña la vida. Me voy a vivir y al mundo de los sueños me voy mejor de aquí en este infierno me voy para beber y al mundo de los sueños. Todos tienen una sonrisa en su cara, pues no tienen peligros, no hay ninguna amenaza. Las bombas nucleares han sido destruidas con los aviones y tanques hemos hecho barandillas al color. donde vayas no hay ninguna propiedad. Me voy a ir a beber y al mundo de los sueños me voy, mejor de aquí. Yo os dejo en este infierno, me voy a ir a beber y al mundo de los sueños. eta hori beti kontziente eta euki. Esnekiak gogoko ditut, bodimik beroa, jogutzo gaingabetua. Esnekiak... Jogurina boroba bezain seksiak eta erakargarriak izenei baduzute beharrezkoa da hortaz beti oroitzea. Gili efektua, da zuzenaren esnia, maitia edan nasa zu Maitia jaina zazu berriz. Ben lenik eta behin markamenak eskatzea entzule guztiei, izan ere ba, hori ez dugu lortu erendikan eh, gorkarekin eh, hitz egitea eta eta ez dakite lortuko dugun ere, mobila itzalita edo edo hori koberturari gabe du, beraz eh, ikusiko dugu beste egunen batean berekin egon gaitezken churi suria jaurti aldi baten bila maite nausu bagatik Soiten beti Apalan gordeta Noiz etorriko tezara Zuni lapurtzeko zain Oskailuan zabaldua Ez nebidean bizi naiz Esta gem gardeni yesi Esnekia my daddy's too soon Esnekia my daddy's too soon Esnekia my daddy's too soon my daddy's too soon Ya eta bengo tartetxo hau egin ostean, ba, azkenik, e, ba, itzen dugun eh, gaia, ba, azte santuan gazte martxa izan zen, eta, bueno, ba, gazte martxan inguruan imintzatuko gera, pixka bat atzean gelitzen zaigulako ez denun ba, ipatzeko asmorik, baina, bueno, gazte martxa azte santuan naiz eta auria eta auria egin, eh, ba, bertan izan ziren, 2000 gazte, baina gehiago, zaratik lesakarako bidea egiten. Ei, gazte! Jali edi garaipenera! Gazte, altxa, eldu da gazte martxa, zara lezaka, ai, zara lezaka, tai algin, bai izan ere gazten martxarako egindako abesti alternatiboa, eta bueno, ba, abestiak oso ondo esaten duen moduan, e, 2000 gazte baina gehiago jalgi ginen, han e, bidean zehar e, ba, muga gain dituz Euskal Herria independientea eskatzeko helburuz eta izuzen ere Nafarroaren bosteungarren konkistari erreferentzia eginez, ba, gai hori e, landu zen modu asko eta modu oso ezberdinetan. hor dak aurre eh, topatu.info e, eh, ba, gazte proiektu komunikatiboa izan zen e, jarraitzaile edo bertan e, jarraipen hain zuena, bai eta Euskal Irratiak ere bertan igon ziren, haien artean oski antxeta irratia, eta bueno, ba, e, dakizten moduan, bertan e, eduki guztiak, bideoak, dela e, arrazkiak eta baita informazio guztia e, duztue, Eta, bueno, azpimarra garria litzateke, ba, nola ba, da bat egon zen, esate baterako, e, bi orduko saioa izan zen, eta oso gustora egon ginen bertan, jende pila bat, eta dena Nafarroaren e, historia errepaso bat e, eginez. Guazen martxara, bai, guazen martxara, gazte altxa, gazte martxara. eta naiz eta saran euria izan zen izpide bai eta lesakan arratsaldean mendi martxa egin genuen inongo arazorik gabe eta baita umore honez ere eta esan bezala edukiak ino izan gabe gazteak independentziara jotzeko asmoarekin informazio gehiago topatu.info ba. Bueno, nik ja ez dakitek jasan zeren inguruan itzen <laughs> ja, <laughs> bos minutu baino ez ezkigu gelditzen, agurtu baino ezingo dut egin, e, hori, ba, errepasoa egin dugu, esan bezala jaione izango dugu gaur eh, bosterdietan plazatik, guere handik e, ibiliko gera, eta horren ostean, e, jaionen ostean, ba, kontzertuak, bueno, e, kontzertuen e, martxa eta gero, ba, da, kamioiaren bidearen ostean, ba, gaztetxean, lakasita gaztetxean, kontzertuak, Eta, bueno, ba, arat joateko gonbidapena e, eh, luztatzen eh, dizuegu. Eta baita bergo goratzea, gaurko egunez ere, beste, beste gauzak ere baditugu. Oi hartzungo kataxulo kata gaztetxean zei urte bete dira, eta han ere egun osoko egitaragoa dago, eta senperen ere presunaldeko eguna. Eta, bueno, baita Bilbon manifestazioa daukagu boster dietan dena, e, ba hori inigoren e, alde eta represio polizialaren kontra, bai, e, ba, manifestaldi nazionala, eragile askok deitutakoa, eta, bueno, ba, deialdiak asko dira gaurko gunean, e, ba, aukeratu, disfrutatu, aldarrikatu, eta, bueno, urrengo astean e, egongo gara berriro ere, ba, antxetaminan, larun bat goizeko bitaminan. Ondo pasa astea eta musu bat guztientzako hemendik. Desde el Piedritas, para toda la gente. ¿eh? Ro, roneando, roneando. Vamos. El camarón del paseo Colón te mira de reojo, te mira mogollón. El camarón del paseo Colón te mira de reojo, te mira mogollón. Vaya y tal como Royal zure bozo guztiak ikusten ditugu Ordaintzen ez duenak hemen itzik ez du Dirurik ez baduzu, dekurik ez duzu Oye, ¿y para dónde va esa furgonetita de la música? Para la casita, mi amor. Pues vámonos para allá, negrita, Dale. mucho Ni caca de perro, ni ropa tendía. Si vas en patinete por el culo te lo meten. Con este civismo ir un puto cinismo. Con este civismo ir un puto cinismo. Badator camiona, El carri el zure el el mona. Santos Santos santos santos gastechera. Calle batera. Oye chiquita, oye chiquita, yo soy más tigre de lo que tú supones. Ah, dame calor, papito. A tope con el brum brum, a tope con el bombón, Moscú diga techera a tope con el brum brum. A tope con el bombo. De no no hay sangodá. De no no hay sangodá. austera. Se está grabando todo esto. ¿eh? <laughs> Por eso se está riendo un montón de mi Dale, para la casita. Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bita bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure eginea Badaukagunez mugimendua Kemena gogoa Aurrera antxeta minea Zetamina, larun bat goitzeko vitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, gazte! Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Hey!